Matthäus, hoofdstuk 9 Jezus het toen in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle verlamde man wat bedleend was na hom toe gebring. Toe Jezus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Partij van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, Hy praat godslasterlik. Maar Jesus het geweet wat hulle dink en hy sê vir hulle: "Waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Wat is makliker om te sê: Jou sondes word vergewe of om te sê: Staan op en loop?" Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan en huis toe gegaan, en toe die menigte mense dit sien, het hulle God, wat sulke mag aan mense gee, met eerbiedige vrees geprys. Terwyl Jesus daarvan aan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: "Volg my." Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels: "Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken." Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. In die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus toe gekom en gevra: "Waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar u disippels vas glad nie?" Jesus antwoord hulle: "Kan nie bruilofsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is?" maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word. En dan sal hulle vas. Niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie. Want die nuwe lap skeur die klere nog verder en die gat word net groter. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke. Die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee. 'n Mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy al twee. Jesus was nog besig om dit vir die mense te sê toe daar 'n raadslid van die sinagoge voor hom kom kniel en sê: "My dogter het nou net gesterwe. Maar kom lê u hand op haar en sy sal weer lewe." Jesus het opgestaan en hy en sy disippels het saam met die man gegaan 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: "Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered." Van daardie oomblik af was die vrou gesond. Daarna het Jesus by die huis van die raadslid gekom. Toe hy die fluitspeler sien en die klomp mense wat 'n kere gaan sê: "Gaan weg. Want die dogtertjie is nie dood nie. Sy slaap net." Maar hulle het hom uitgelag. Nadat die mense uitgejaag was, het hy in die huis ingegaan, die dogtertjie se hand gevat en sy is uit die dood opgewek. Berigte hieroor het deur daardie hele omgewing versprei. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu: "Ons verm u tog oor ons seun van Dawid." Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daarna hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle: "Glo julle dat ek dit kan doen?" "Ja, Here," antwoord hulle hom. Toe raak hy aan hulle oë en sê: "Wat julle glo, sal gebeur. Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel. Hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle daardie hele omgewing van hom vertel. Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense manne hom toe gebring wat stom was omdat hy in die mag van 'n bose gees was. Nadat die bose gees uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê: "So iets het nog nooit in Israel gebeur nie." Maar die Fariseërs het gesê: "Dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste dat hy die bose geeste uitdryf." Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in die sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe die menigte sien het hy hulle innig jammer gekry want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels: Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes.